Zamolio bi i sestre, pogotovo sestre da obrate puno pažnje, jer velika je potrebna sad kod sestara da se, da se ima učenih sestara i veliko neznanje. Sad sam bio na hađu i vidio sam veliko, veliko neznanje kod naših sestara. Zato puno obarate pažnju da imaju, da prinose, da mogu prenijeti naše sestre uopšteno u svijetu. Na tome pogotovo one da obrati veliku pažnju. Kod braće već koliko toliko ima učenih, kod stava malo je a velika je potreba. I odmah ono naravno da obrate pažnju isto zato što je najviši, najviše koga će biti u džehennem jeste ko? Žena. Gledajte da zapisujete sve što se kaže. I ovo što sam sad rekao, i to će biti pitano. Imat ćete I ovo što sam sad zapisao, i to će biti pitano. Znači, zapisujte sve, sve je korisno i treba ćemo u budućnosti. Nemojte da se dešava da se sutra vratite svojim kućama i kada vas pita familija, bavo, majka, žena, djeca ili komče bilo kako, je bilo na, seminaru, super. Nikad bolje. Allahu ekber. Da samo bio, da samo vidio. Pa dobro, šta su pričali? Ma ono je, kad, to što se dešava, on govori šta se dešava. Kad dolazimo na desu i kad se vraćamo kućama. Kaže da samo vidio Allahu ekber. Ma pola njih plakalo, a pola i tužno. Pa šta je govorio? Pa kaže, ma Allah da ga nagradi. Ma Allah da nara, nagradi tebe i njega. Šta je čuje govorio? Šta je čuje govorio na desnu? Znači, nemojte da se dešavate, se vraćate kućama i da hvalite ovaj seminar, a da ne znate ljudima prenijeti ono šta? Što ste uličili. Nego lijepo zapišite svaku riječ i kaže, e, ja nisam zapamtio, ali šta? čeka samo malo. Izvadiš svesku olovku i polako. To je govorio ovaj brat, to je govorio ovaj brat i prinesite ovo znanje koje ste naučili. Prva stvar. Druga stvar, trebamo da naučimo kako se traži znanje. Prvo kako se traži znanje jeste šta? Da čovjek mora da sluša, što vi sad slušate. I da normalno zapisuje ono što sluša. Ili da sluša sa Ili da čita iz knjige. Jer neće pasti sa neba, tako što nas narod kaže. Znači, mora se naučiti kako se traži znanje. Znači, prvo ili čitanje, ili slušanje, ili na bilo koji način na koji se traži znanje. Poslije toga treba sve to zapisati. Već smo dosta korisnih stvari naveli, vi to znate, kad se govori. A kad se treba prenijeti, ne zna se. Ko što je jedan brat kad je govorio, pa znam ja to. Znam ja to. I mene je bilo znači do Subhana, on je tek došao bio u Medinu, kaže znam ja to, znam ovo, znam ono. Dobro, rekao, šta sam ja rekao sada? Nije znao da im ponovi. E onda sam ja njemu rekao, znači, brate, ti moraš reći čuo sam, a ne znadam. A jedno je čuti, a jedno je šta? Znati na čuo sam hadis, čuo sam aj, čuo sam to, čuo sam to. Sve to što ste ti čuo na dersu, ali treba to znati. Znači, jedno je znati, a jedno je šta? Čuti. Znači, dosta ljudi danas čuju, ali ne znaju. Zbog čega ne znaju momčino? Zato što ne rade po i ne zapisuju, ko prvo ko smo rekli, prvo slušati. I onda druga je tačka je šta? Da se zapiše. Kada budete to zapisali, onda ćete šta? Treća stvar je šta? Naučiti na pamet ili barem u najmanju ruku ponavljati. Znači, treće, naučiti na pamet. Koliko se može. Ne može sve naučiti na tako? Četvrta stvar jeste šta? Da se mora raditi šta? Sproveti u praksu, kao što je brat rekao. Jer tako se ponavlja znanje, sprovođeno u praksu. I onda poslije toga dolazi šta, brat? Prenošenje na druge. Još jedna velika stvar koju treba da, da naučimo ako budete i ovo sproveli u praksu, uspjećete isto u životu. A to jeste, da se ljudi dijele na tri kategorije. Prva jeste učeni, drugi obični ljudi i treći novotarci i nevjernici. Prvo, učeni ljudi, braćo. Sa ovom kategorijom, učeni ljudima, treba da čovjek bude, ako može, non stop. Zbog čega? Zato što sa učenim čovjekom ili ćete čuti nešto dobro, ili kad bude šutio, naučit od njega ponašanje lijepo. Sa učenim ljudima će znači non stop, jer će se uvijek okoristiti. Sa drugom kategorijom, a to jeste obični ljudi kao što smo mi sada, sa nama treba da se družimo mi jedni između sebe u potrebi. Ako ti šta treba, nazoveš. Ako ti ne treba, kloni se. Umorio se od posla, od bilo čega, Brate, možemo popiti kahu, pobiješ kahu 10 minuta i kažeš salam alaikum. Zbog čega? Zato što mi između, nemamo nekog znanja i pričat ćemo 5 minuta hajr, a poslije toga ćemo pričati čuo sam, rekao je ovaj, rekao onaj tam i gubit ćemo vrijeme u bezveze ako ne budemo otišli čak i u grije. Znači sa običnim ljudima u potrebi. Treba ti auto da, da se prevuče nešto, brate, možeš mi pomoći. Završi poslu i salam alaikum. Zašto? Zato što ćemo tim pomoći sebe i tog brata i čita umet. Jer nećemo gubiti vrijeme u bezveze. Jer nije tako kod nas. Se ne dešava. Pet minuta pričamo, hajde, posle toga vidio sam, čuo sam, pa jesi ti vidio ono, jesi ti? Znači, ode neuzubila u bezveze neke stvari pričane ili ne neuzubila još čak ode u gibet. I treća kategorija jesu ko? Novotarci i nemjenici. Sa njima nikako. Prvo smo rekli, sa prvom kategorijom non stop. Sa drugom u potrebi, a sa trećom nikako. Osim ako imaš znanje u šta pozivaš i u šta on poziva. Jer ako ne budeš imao znanje, bojat se da te neće šta odvesti u zabludu. A i tako, ako ne budeš imao znanje u šta on poziva, znači imamo novotaraca dosta i nevjernika koji vjeruju u svakake znači, znači mora znaš u šta ta osoba poziva tako da bi znao o čemu ćeš pričati. Da mu ne pričaš o jednoj stvari, a njega on to što i ne interesuje, nego interesuje druga. Da mu njegove šubhe što ima, sumnje da je otkloniš. Znači, prvo da imaš ti znaš u šta ti pozivaš, svoj vjer da znaš dobro. I drugo da znaš u šta on poziva. Tako da mu znaš odmah pričati o onome što njega interesuje. I dobro razmislite i vidjet ćete koji je ovo veliki hajr. Ovo isto sprovedete u praksu, inšala uspjet ćete u životu. Počet ćemo sa hadisima, a imamo Buharija rahmetullah alejhi, imama koji je pomogao ovaj ummet, e, o njemu ćemo posebno trebati jedno predavanje pripremiti. To je imam koji je doprinio za ovu vjeru puno. Kao i ostalo nema, pogotovo imam Buharija. da ćemo odmah krenuti znači, o hadisima i ajetima koji on spomenuo u svojoj knjizi, da ih komentaršemo. Ukratko ću vam samo reći ko je bio taj čovjek, ukratko sam, znači, da su znali da kažu Svaki hadis koji ne zna ima Buhari jeste šta? Da nije hadis. Znači svaki hadis koji imam Buharija ne zna, rekli su da to nije hadis. I još jedna lijepa stvar o njemu, kada je ušao u Bagdad, skupili su skup jedan veliki, tu je bilo i uleme i učenih ljudi, i pozvali su ima Buharija i postavili su mu pitanje. Deset pitanja su postavili, deset hadisa, a tada su izmijeli njegov, njegov lanac prenosilaca. I izmijenili su, znači, ko bilježi i tako sve. Pa je došao jedan, recio, Imam Buhari, pitali su, kaže, taj hadis, on je rekao, la, ne znam. Pitao je drugi isto hadis, drugi spomenuo, opet rekao, ne znam. Treći, opet ne znam. Ulema, ovi što su čuli o Imam Buhari, začeli se, kaže, šta, šta priča o Imam Buhari, a vidiš ti ne zna hadisa. Pa su naveli treći, pa četvrti, pa peti, pa šesti, pa sedmi. oni se svi čude kore, šta je ovo, ko je ovaj čovjek, šta ne zna ništa. Pa sedmi, pa osmi, pa deveti, deseti. Kad je završio, on se odgovori, lare, ne znam. Posle toga rekao, ti, koji spominje ta hadis, hadis ide ovako, ovako, ovako. Znači sa dom sve poredao. A ti koji se spomenuo hadis ovako i ovako, ovako, znači spomenuo njegov kako je spomenuo on, znači naučio je čak i kako su oni, znači, Kaže, nije tako, nego ovako, ovako i ovako dolaze hadis. A ti, ovaj hadis koji je znaveo, nije tako, nego ovako, ovako, ovako. Znači, sve ih je poredao. Znači, možda vidimo ko je to bio Imam Buharija. Draga braćo, ja još sad pitam, ko su mu munafici? Kako se zovu munafici? Ma, ajde, nabrojite im tri imena munafika. Znači, tri muslima, znači, Mohamed, Abdullah, Abdurrahman i ostali. Braćo, zapamte ovo ovdje, ovo je jako važno. Znači, munafik nije Pero, ni Darko, ni ovaj, ni onaj od, od nevjerničkih imena, nego je, munafik Mohamed, Ahmed, Abdurrahman. Kako ćemo sad poznati munafika? Poslanac sad se ne je šta? E, naveo osobine njihove. Zato nam moramo da pazimo. Kad se navodi munafik, da nam ide na muslimansko ime, a ne na, na Peru. Danas kad bi neko rekao munafik, ko ja? Pa naš ti, odmah bi se čovjek i naljutio i svašta nešta, a, a kaže, zatekao sam 70 od, od ashaba, svaki od sebi misle da je šta? Munafik. A mi danas kad nekomo, i nismo dženetlije. Zbog čega ovo navodim, braćo? Navodim da pazimo svi. Je li danas ćemo, mi zašto učimo Kur'an i Sunnet? Da bi shvatili u našu vjeru i da bi sa njom radili. Ova naša vjera, Znači, svaki pokret, ustaneš, sjedneš, ležiš, hodaš, jedeš, spavaš, sve moraš zato ima dokaz. Znači, dokaz, praksu posljednjica kako su to promijenili Sve. Za sve. Zašto sjediš ovako, zašto pišeš ovako, zašto jedeš ovako, zašto ovo, zašto ono. Za sve moraš imati dokaz. Da je to posljednjica radio. Ili, ili objašnjavao, ili naređen tako. Za sve. To znači, ako bude čovjek, a to ćete zateći dosta ljudi, da govore onim što se nije u skladu Koranom i Sunnetom. Znači, odmah moraš staviti veliki upitnik na tog čovjeka. Ili je protivnik Islama, ili je neznalica, uglavnom nešto nije u redu. Znači, kad neko pravi neki što se ne slaže sa Kur'anom i odmah veliki upitnik staviti za tog čovjeka. Idemo, naprijed, ono, ovaj hoće da sta masu da digne, ko što desna na demonstracijama, kad policija ubaci svoje ljude među, među muslimane i šta? Idemo, napad, udri ga. Oni skoču ostali i onda šta, naprave belaje, potuku se tamo i kome da kasnije ide? U doprinos kome? Nevjernicima. Znači, da znači kako uđu munafici, nevjernici po muslimanskim imenima i šta? Navraćaju muslimane da rade suprotno Kur'anu i sunnetu. Znači, to sam naveo samo primjera. a primjer imaš koliko hoćeš. I onda te navede da pogrešno postupiš toj postupku i onda ćeš šta? I onda ćeš, onda ćeš snositi veliku posljedicu nakon toga. Ko što se dešava na demonstracijama. Idemo, napalj, udri, tamo, vam, onda se po tuku i ovo ono, i onda dođe do, do problema, zapišu se ljudi i tamo vam, se Znači, sve ima svoje. Kad si daja, daja si. Kad si na borbu na Lavom putu, na borbu sa Allahom Kad si u svakome, znači u svakom mjestu i u svako vrijeme moraš da sprovodiš poslanica sa mnom. Upitaj se šta bi poslanica sa sam radio sad u ovom trenutku. Gdje god se nalaziš. Kako bi se nalazio kad priča sa nevjernikom? Kako bi se nalazio kad priča sa ženom? Kako bi se ponašao kad priča sa čovjekom? Kako bi se na... E, I onda to moraš da kako bi, normalno moraš imati znanje, tako da sprovediš praksu. I pazite da nas ne bi naukli Muhammed Ahmed, Abdurrahman i bilo ko drugi. Jer oni navlače. ona onaj, nevinik ti je jasan i glasan. I on ti kaže da te ne vjeruje, ne voli. Ha? Ali munafik je ako Muhammed, Ahmed i ovaj. Čim znači dođe ti Mohamed i Ahmed i hoće nešto da ti... Da, ali nema, nije to tako u praksi posljednjih nam, stavi veliki uputnik na Da nije od munafika koji želi da te šta? Da ti napravi problem tebi ili bilo kome drugome. Diže tamo, to je od osobina koga? Novotaraca ili monafika. Ti moraš da digneš. Rekao je Allah! Rekao je poslanik! To nije problem. Ali dizanje glasova, dizanje glasova bez dokaza, to nije od, od prakse posljednje srna. I to je od osobina munafika i novotaraca. Zato ćete vidjeti novotarci koji, kad nema i ne znaju da, vam odgovore sa ajetom, hadisom, šta rade? Dizu glasove. Ili kažu, to su vaki, to su naki, to su budale, kao što su govorili za poslanika sallam. Ha? Jer ga grdli. Zašto? Jer došli im je jasan ajet, ali oni ne znaju šta da kažu, na šta? Dižu glasove, dižu paniku, šum, sve, šta? Samo da ne bi ispred izašao na djelo. Znači ovo pazite dobro. Čim bilo neko bio, bio tvoj komšija, bio tvoj najbolji prijatelj, bilo ko da bio, ne moramo znati da tvoj najbolji prijatelj, znači on, da je on nafik, ali možda iz neznanja to radi. Čim povisuje glas ili nešto donosi bez dokaza ili radi nešto što nije u praksi posljednje srnem, odmah kaže stani brate, stani zakala hajde. Idemo da pitam učenog čovjeka to treba tako. Ha? I danas ćemo vidjeti, na primjer, kod nas na, u Bosni, ko najviše probleme napravi, napravi najviše džematlije. Dok imam, naš imam, naš vođa, ne bi napravio tolike probleme koje napravi naše džematlije. Jer zbog neznanja pogreši, onda se to pripisuje kome? Našem imamu, našem hođi, našem ovom ili Dok mi sa nešto neznanje to E sad, nisam rekao da, da, da je čovjek munafik, ali zbog neznanja isto napravi se. Znači, ovo morate znati, da se pazite. Čim nije nešto u praksi poslanizam, odmah veliki upitnik. I vratite se na učenja čovjeka da pitate da li smo postupili ovako dobro ili trebali ili kako drugčije. I da znate. A? Danas još jednu veliku stvar vidimo u svijetu uopšteno, nije samo u Bosni, nego u svijetu uopšteno. Kad se spomenju četiri imama, kao naš imam Evo Hanife, i Ahmed, i imam Malik, i imam Šafija, i ostale uleme. Pišite u vraću, ovo će vam trebati. Ovo ćete čuti, zaboravite. Slušajte drugi put na, na, na kaseti, bolje zapišite. Ovo će vam treba, ovo, morate znati. Ovo su opasne stvari koje se dešavaju u svijetu i s koje, s dolazi do velikih problema. E, ljudi, kad čuju taka imena, odmah osjećaju srce veliko nešto. Šeju se Rahmetullah Alihi, E, ili bilo koji, sad uzmite sad bilo kojeg učenjaka koga vi znate, čim čujete ili koga volite odmah, čim čujete njegov ima odmah se radujete, tako? Je tako? Došao nam ših, al gdje je? Allahu Ekber, ga nisam vidio. Ha? Je tako, braćo? Odmah čovjek se šta? Ona je srce drago nešto kad, kad, onaj, kad čuje za njega, kad, ga vidi i tako to. A kad se ne uzubili da spominje poslanik za Al-Selem, ili kad se spominje rekao je poslanik za sa hadis, vidiš da je srce tek tako hladno ako ono prelazi preko toga. Kaže, rekao imam ovaj i onaj, to i to navodi, znači rečencu i dvije, tri, on sve sluša, o, šta je rekao? I to naši ili oči, uši, šta je rekao? Da čujem. I onda kom sluša i njegovo srce to samo upija. A kad se spominje neuzubila poslanica se onda kom samo kaže, a, i mrtvom srcem kaže, ja, ja, poslanica rekao to. I nakon kaže, ej, poslanica rekao to. I hladno srce. To ćete možda primijetiti sami kod sebe. Nego, kad se spominje poslanica, odmah treba da se promijeni. Gdje? Šta je rekao? Kud? Gdje? Odmah da ti bude srce. Zato to je ima, to je znak imana. Zato su ulema prelazila, jedan od njih je i naš imam koji ćemo spominjati u, njegove hadise koje je sprenio od I on je prelazio kilometrem, kilometrima da bi šta prenio Hadisa koje je prenio poslanica, koje, je objavljeno od Allaha Znači, zašta ne staje to godinama Zato, to? Hiljadama kilometra su prelazili i, onaj ljubav prema kome? Poslanica sa Zato moramo da stan, da, u naše srce uđe šta? Kad se spomenje poslanik, odmah da ti srce raste. Raste. Da odmah vidiš veličinu, jačinu. Normalno, i kad se spomenje brat musliman kao taj alim ili šeh ili profesor ili učenik, Isto treba ti bude drago, ali ne smije da ti osjećaš to u srcu više nego, nego poslanik sa ga spomene. Kad kaže rekao je poslanik sa odma, Allah, šta je rekao? Da osjetiš što u srcu. Zato što je danas vidka kad kaže Ebu Hanifa, ko što Ebo Ebu Hanifa, naš imam, jedan od, od najučenijih imama, znači, e, u umetu, jeste Ebu Hanife. Odmah skaču svi. Jeste, i trebamo da skačemo. Ali kad se spomene poslanik, treba biti još više. Ili imam Ahmed ili bilo ko da bio. Zato će danas čuti puno ali. Ovo je rekao šeh, rekao je ovaj No, možda, nema nasim, ovdje onaj područjima, ali vi ćete u arabskom svijetu. Samo spominje, šeh taj rekao, šeh taj rekao, šeh taj rekao, šeh, šeh, i uvijek šeh. Ne. Prvo što se treba spomenuti, rekao je Allah i rekao je se selem i onda, ako je potrebno, navodiš, navodiš govor u leme. Je sama ulema kad bi čula, šta, bi ulema čula šta mi govorimo, naljutila bi se i na, nužila bi nas. Ko je tebi rekao, ti govoriš moje ime na, Prvo reci rekao Allah, rekao... I to je Šeo Uthemin, rahmatullahi, znači jedan naš veliki učenjak, je to jednom priliku govorio. Ako govorite, recite rekao Allah, je rekao poslanik sallam. A ne rekao Šeo Uthemin. I koliko je puta to navodio? Nemojte govoriti rekao Šeo Uthemin. Recite rekao Allah i rekao je poslan Normalno, e, ako čovjek ispred nas, kad mu govorite Allah vjeri, ako mu kažeš rekao Allah i rekao je se ne a on sumnja u tebe, ne sumnja u ajeti hadith, nego sumnja u tebe da ti to nisi možda pogrešno prenio, Znači nisi pogrešno znači, shvatio. E onda mu kažeš i to se prenosi od našega imama Ebu Hanif, i od našega imama Šafija, i bilo kojeg učenjaka, kažeš, znači on, to je njegov isto, znači njegovo mišljenje. Tako da tog brata koji ispred tebe odmah se smiri srce i da on kaže, aha, znači nisi ti to pogrešno shvatio, nego to je od alima, znači to je tako ispravno. Ali se prvo kaže, rekao Allah i rekao Poslani sa selem i poslije toga, ako je potrebno, navodiš nekoga od imama. E, zato što danas, to je normalno, jedni su u jednom državi, drugi su u drugoj državi, svako ima svog alima. I ti ga njemu spomeni ovoga alima ili ovoga alima, on bi rekao, dobro, to je tvoj alim, to je tvoj medheb, to je tvoje mišljenje. Ali dok mu kaže rekao Allah, rekao poslanik, nemojte ništa reći. A ova je jedna, nema dvije, tri, pet, nema, tu e, muslimana da su na nekim grupama, nema, jedna, jedna je grupa muslimana, nema 15. Ali zbog naše novotarije koju smo uveli, danas ljudi ulaze u i zato dolazi do ovih problema koje danas imamo. Znači, rekao Allah, rekao poslanik sa nema. I toga sine gdje god da u svijetu kaže, on odmah će reći, pokoravam se. A spominjanje imama, to sam, kao sam rekao, to možete navesti čovjeku, onaj koji sumnja u vas, da niste, da ste možda pogrešno shvatili iz tog ajtel hadisa. Znači, kad se spominje poslanje sadmen, treba srce da Zato ćeš vidjeti zašto je poslanje Selem sa jednim ajetom kažem čitav noći namaz. Čitao noć klanjao sa jednim ajetom. Koji je to bio iman? Ebu Bekr, kada je učio na namazu, nije se znalo šta uči. Nisu mogli da ga prate šta uči od plaća njegovog. I Omer radi Alano, kada je, znali su da i dvije pruge ispod oči, znači koliko mu je koliko od plaća. Što su ljudi to plakali toliko smalo? Zbog imana kojeg su imali. Ima jedna lijepa priča, onaj, mi smo odšli daleko, ali hajniša, sve sve svemu hajniša. Počet će miša možda drugi put ovo hadisma i tako. Ali lijepa priča ću nam navesti. Kada je židov e, došla je do, do Kuba, koji je bio na hađu, on znađe Kuba. A poslanik se preselio je prije tri dana. Pito je za poslanik sa osam Ashab mu ništa nije smio reći. Boja se da neće otići i vratiti svoje kuće. Nego uguzo i poveo ga u Medinu. Medina je tri kilometra od Mešid Kuba. Kada je došao kada je došao u paslinikov mesčit, zateko ja Asabe plaću. Kada je rekao, Esselamu alaikum. Kada je rekao, Esselamu alaikum. Ja Resulullah. A se šićem počeli plakati. Tada su mu rekli <clears throat> da je poslanik preselio prije tri dana. Žido je tada upitao je li išta ostalo od poslanika sa selem stvari nešto. Ali je radi Allah naredio da donesu ogrtač od poslanika sa i Fatima iznija njegov ogrtač koji je imao miris još tamo danas to ostaje njegov miris i uzeo je taj ogrtač i otišao je ispred mezarja poslanika selem, znači ispred kabura. Početko sam i rekao, Allahu dragi, kajem ti se, ako si primio od mene ovu moju tobu, Znači, primio islam. Usmrt me na ovom mjestu. I preselio je. Allahu dragi. Ako primio od mene ovu tobu, usmrt na ovom mjestu. I preselio na to mjesto. Molim vas, da nas sastavi sa sam ja sahabima. Draga braćo, stavite sebi za pravilo ako niste već do sada, od sada. Kada se spominje Allah ili poslanik sa odmah da to spravite u praksu. Odmah. Pa makar u budućnosti zaboravili taj ajet ili hadis, ali da vam to ostane praksa. Makar jednom ima neke stvari što su od sunneta, ali sprovete makar jednom, tako da imate nagradu, pa makar jedan u, životu, znači zbog te naredbe posljednice Znači nije sve naredba, ali ima nešto što od sunneta što je lijepo da se Kao post, kao sadaka, kao e, bilo koje, znači dobro djelo nije obavezan. I morate isto da, da naučite, kako, mi ćemo početi, mi ćemo programe o nauci. Kako znači tražiti nauku, to ćemo početi da, da komentašemo te hadise, zbog toga što prvo čovjek treba da nauči kako da uči pa da bi učio. Tako? Isto kao zidar. Prvo treba da nauči kako se zida pa onda da zida. I ovo je veliki promašaj koji sam vidio što se dešava da ljudi uče a nisu prvo naučili kako da uče. I onda ćete vidjeti nepoštovanja prema, prema njegovom učenom, znači prema njegovom šehu, a čim nema poštovanja prema šehu, neće se ni okoristiti Zašto? Jer će uvijek gledati ono preko, kao što se kaže. Znaš, i vagat. Tako da neće uzeti ni ono malo znanja što je Allah dao tom šehu. Jer Allah s.w.t. je dao znanje dio znanja ne je dao koji, koji, koji Allah postoji. Dio. A i to dio znanja koji je Allah dao tom, tom šehu, neće ni to dio znanja uzeti. Pa znam koliko će onda taj čovjek imati znanja. Skoro ništa. I ovo mora da znate, to vam je ovaj poznato, da spominjemo. Kaže, neće se čovjek dati čitav znanju, da traži znanje, a da mu se neće dati šta? Dio znanja. Znači, neće se predati 24 sata da traži znanje, a da se neće dati dio znanja. A zamisli ako se dadeš da, da učiš 10 sat na dan, ili pet sat ili jedan sat. Koliko će onda tek steći znanja? Neće čovjek dati čitav znanju, čitao svoje vrijeme. A da mu se neće dati dio znanja. A ako se bude dao dio vremena za znanje, onda koliko će onda tek skupiti? Očino pitanje postajem. Šta je to navelo ashabe da se rastaje sa svojom ženom? Da se žena rastaje svog čovjeka? Da se, da se otac od najdražih prema, koji su njemu jeste ko majka i babo, da se rastavi i da otac koga najviše voli na svijetu ili majka, koga najviše voli na svijetu, sina ili čerku, odvoji od njega. Šta je to njih činilo da se oni da ostave? Znači, iman u Allaha subhanahu wa To je učinilo, to je učinilo da, da, čovjek da može da podnosi sve u ime Allaha. Znači, da, da, da more trpiti dosta, dosta sva, kao bila ili su stavili su, koliko su ga bićovali i stavili kamen na suncu i ostale poteškoće. Mi ne bi to mogao čovjek običan da podnese, ali onome kome dade Allah iman, on može. Zato treba nastojati da čovjek poveća svoj iman i onda će moći puno, puno od Allahove vjere da podnosi. I svako njegovo iskušenje koje bude dolazilo, kad bude sprovodio to u praksu, sve te njegove poteškoće koje će mu dolaziti, moći da podnese. Ali ako ne bude imao ima neće moći. Zato ćemo danas, ja znadem, ali ne mogu se pokriti. Nema imana se. Ili ja znadem, ali ne mogu ovo ili ne mogu ono. Džaba je, ne, negira ono, ali nema imana da provede to praksu. Na treba čovjek da gleda poveća svoj iman. Znači, a iman, učit ćemo u hadisima e, da se poveća i smanjio, tako? Da ne širimo sad dalje oko toga kad bude došao hadis, govorit ćemo kod toga. I da znamo kad dolaze nam problemi, braća. Kad dolaze problemi? Onda kada se bude počelo raditi za ovu vjeru. Kada se bude počela vjera sprovoditi po Kur'anu i sunnetu. Prije toga neće. Neće imati iskušenja velikog. A kad budeš počeo raditi po Kur'anu i sunnetu, onda dolazi problemi. Jer kad, su, kad je poslanci sallam i ashabi i tabiini koji su bile najbolje generacije, kad su oni dolazili iskušenja, Ko smo to mi danas? Znači, kad bude čovjek stvarno radio pravilno po Kur'anu, sunnet, onda će dolaziti spoznaja. A dok budemo, kao što danas dešava u mnogim svjetovima, u svijetu što se dešava, onaj, muslimani kako danas provode vjeru, niko nas ne dira. Ha? I zato kažem, kad bude morali po Koranu sunnet, onda možemo očekivati iskušenja. A prije toga ne mora. zato što nevjernicima to nije, jer znaju da ne ideš pravim putem. I da ne zaboravite još jednu stvar, u Beću, kod nas, je policija rekla da se šta nije njima bitno, kaže ova generacija, nego njima je bitna druga i treća generacija. Znači, to je, to je policija rekla u Beću. Da nas, ni, ni kaže, ne kaže, naša generacija, stati ja sam inače iz Beća došao, tako vam govorim, kaže, ne interesuje, vi, nas ne interesujete, ali interesuje je vaša djeca, druga i treća generacija. E, ima jedna lijepa priča, neću ulazim u tu priču. Uglavnom ovdje kažem e, da oni gledaju na našu djecu. I, tako. Znači, neće nas dirati toliko puno. Ali našu djecu će nas... I zato ćete danas kako su nam djeca. Koliko su podučena. Rade sve. Evo ti pare. Evo ti, evo braća koja žive, na primjer, u zapadu, tamo u Austriji, pa vide koliko oni udjeljuju na, djecu, šta im sve rade. Evo i sve, sve, moguće, samo šta? Da te odvuku od, od onoga što trebaš, a to jeste šta? Da učiš Allahov sve će dobiti. Ali, da to kažem, da pazite, znači, oni gledaju na našu djecu. I da veliki trud se mora uložiti na našu djecu. Jer ako ne budemo uložili na našu djecu, Boga mi, bit će ko što se dešava sad. Sa nama tako će možda biti sa njima. Znači, veliki trud. Djeca rastu. Evo sad ove momke što vidite ispred nas. Ja sam ovakve njene momke ostavio kad sam bio lazio u Medin prije 8 godina. Danas sam što su momci. Momci. Evo, ovi momci koliko imaju sad, nemaju možda po 7, 8 do 10 godina, kad sam je ostavio djeca bili, a sad kad se vratio, momci, znači na, spremni za da se, žene. Ja vam kažem, vrijeme brzo, brzo prolazi. Zato gledajte na svoju djecu da, da uložite veliki, veliki tog. Jednu minutu ako ostaviš, će nas. A kamo ako ostavimo sat ili dan ili dva da ga ne podučimo Allahove vjere. Ovu hudbu koju smo održali, znači, alhamdulillah, ahmedu, i poslani, sad se je to E, počinje svoj govor, kada je zavenčanje ili kad govor drža neki govor, počinje s ovom hudbom. I u njoj se, e, počinja da se čovjek drži sunneta i da se kloni bidata, novotarija. Zato ovu hudba se čita, treba čovjek da uvijek da vidi na, na prijevodu što znači. I vidjet ćete njegovo veliko, veliko značenje. I u njoj su kuće da se drži sunneta i da se kloni novotarija. Zato gledajte da onaj ovu hudbu da pročitate na našem bosanski jeziku, ne vidite. Sunet, ko što znate, jeste drugi izvor iz kojeg se izvlače šerijatski propisi. I on je objašnjenje za prvi. A prvi je koji? A. Znači, to jeste kad Allah kaže akimu salah, klanjate namaz. Kako ćemo klanjati namaz? E, znači, on je objašnjen za prvi izvor, a prvi izvor je Kur'an i bez prvog E, bez drugog izvora ne može se shvatiti Kur'an u, dosta, stvari, dosta ajeta. Znači, znači, hadis objašnjava opšte značenje kao akimu sala, znači to je opšte, znači namaz klanete, kako objašnjava to. Ili dvosmisleno nešta, kad dođe, može se shvatiti ovako i nakon dolazi u hadisu objašnjenje koje, šta se misli s toga. Znači, zato zbog toga se mora dati velika pažnja hadisu. I jedna velika stvar koje danas muslimani su ostali jeste šta? E, ponavljanje haditha. Naćemo muslimani da ponavljaju Kur'an, tako? Hatmu radi za mjesec dana, za dva, za tri, nije sad važno, za to sedmično. Ali jeste li našli čovjeka da ponavlja hadise, pa makar Buhari muslim, ne gledajući na druge, makar Buhari muslim ponavlja. Je li objava isto hadis, je li nije? Je li vahi? Ako je vahi hadis, zašto se ono isto ne ponavlja kao Kur'an. Zato braćo, kao što se ponavlja Kur'an u mjesec dana, znači na dan jedan put, tako isto treba čovjek da sebi stavi e, za zadatak da će svaki dan ponavljati ili 10 hadisa, ili 20, ili 30, ili 50, koliko može. Ali ne smije dan ti proći isto kao i za Kur'an, da prođe dan, a da nisi makar nešto iz Korana pročitao, tako isto iz haditha. Jer oba dvoje objavlja, znači vahi. Razumili ovo, ovo je jako važno. Nemoj da više se dešava da se uči Kur'an, a ne, ponavlja se hadis. Uzmite bilo koju zbirku hadisa i ponavljate makar 2, 3, 5, 10, koliko možete, 50 hadisa. Jer oba dvoje vahi. I Kur'an to. Zato mora odvediti zajedno. Jeste li našli neko da ponavlja to? Teško ste našli. A ja ću vam reći koga sam ja našao. Znaš koga sam ja našao? Oni koji smo učili Buhariju i Muslim i Ebu Dao i Tirmid i ostale knjige na E njih sam našao da ponavljaju. Znači, a oni što nisu, nikako. Zato, braćo, gledajte da se makar počne sa Buharijom, ima, sad će uskoro izaći onaj e, dijelit će se džaba Buharija, pa uzmite Buhariju i od početka krenite po kogu god možete hadisa. I Allah da nam bude svima na pomoći. Ovo se ne smije zaostavljati. Ovo se ne smije zaostavljati. Ovo ko se bude podržavao i par koje sam naveo, pazi na to, uspjeći u svom životu. Pazi s kim se družiš, pazi šta radiš i šta govoriš. To ste te Jesi li sa učenim ili se džahinom. S kim si? Znači, to su stvari koje su prelazne ovako, ali čovjek ne razmišlja oko toga, bude razmišljao oko toga uspjeće. Wa sallallahu صدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كريما وجه الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى على زلاته خلقا كريما أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى على زلاته غلقا